O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا muhojirlar uchun iymonlashishlariga imkoniyatlar berayotgan mehribon Robbimizga shukrlar bo'lsin. Mujohidlar radiosida gapirtirib qo'ygan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muhojir va muhojiralar, mujohid va mujohidalar. Assalomu alaykum jumadan jumagacha bo'lgan dasturimizning tinglovchilari. Shuningdek, internet orqali dasturlarimizni ko'chirib olib tinglayotgan muxlis birodarlarimizga ham muhojir va mujohidlar nomidan salomlarimizni yo'llaymiz. Va bizni tinglay olmayotgan kufr tutqunligidagi birodarlarimizga ham Robbimizdan sabr va najot so'raymiz. Xullas, ushbu juma kunimiz ham barchamizga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Sizlar yana aniq hujjatlar kelganidan keyin firqa-firqa bo'lib bo'linib ketgan va bir-birlari bilan ixtilof qilib, talashib tortishgan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana undaylar uchun ulug' azob bordir. تخرم جن يشكو الجراح وأرض الكوت تكوي كل عل يجم لهذه الأرض اجتياحا يهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى davrimizdan nolimaylik nima uchun sahobalar yuqori darajada chunki ular islom dinini noldan boshlaganlar va ularning davrida islomdan hech narsa bo'lmagan yahudiylar dinlarini o'ylab topganlar rus tilida bunday yozilgan edi uchite ivrit язык prorokov ya'ni ibroniy tilini o'rganing, bu payg'ambarlar tilidir. Sehr va jinlar haqida Shunga o'xshash insonlarni hayot turmush tarzida uchraydigan ko'p duolar bor, shularni qilishlik lozim bo'ladi. Oddiy misol aytsak, Javizjondan kelgan mehmon o'zbek, turkman, tojik qozoq, pokistoniy, uyg'ur har qavm bo'lmasa, o'zi musulmon bo'lsa, hammasi bir bo'lsa, hammasi birlashib muhojirlar oqimidan I want to say to some to some brothers that they can come to our jamaat inshallah to enjoy to us to make jihad and pul haqida nima bilasiz? Qarz berayotgan yahudiylar, bank egalari dunyoni boshqarayotgan boylar, Vashingtondagilar aytmaydilar. Ular buni sizdan yashiradilar. Qaytar dunyo qissalari uning qo'lida arqonidan qilingan qamchisi bo'lib, u bilan cholni urar, hatto cholning orqasi arqonning zarbidan yorilib ketgan edi. Ahdiga vafo qilganlar kufrga, shiddatli mu'minlarga yumshoq bo'lishlikka bayat beraman inshaalloh. Shu oxirgi qonimgacha inshaalloh fidoyilikka bay'at beraman. hamda mintaqa va jahon xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Dasturimizni Shahid Anvar Avlaqiyning suhbati bilan boshlaymiz. Ikkinchi qism davringizdan shikoyat qilmang. For they worship me, not associating anything with me, but whoever disbelieves after that, then those are defiantly disobedient. O'zingizga ma'lum bo'lgan hadisda aytilishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, nubuvat, ya'ni payg'ambarlik davri sizlar bilan Alloh o'zi xohlagan vaqtgacha qoladi. So'ng uni o'zi xohlagan vaqtda oladi. Keyin payg'ambarlik yo'lidan borgan xalifalik yuzaga keladi. Bu xalifalik Alloh o'zi xohlagan vaqtgacha siz bilan qoladi. So'ng o'zi xohlagan vaqtda uni oladi. Keyin zolim podshohlar davri keladi. Bu davr Alloh o'zi xohlagan vaqtgacha siz bilan qoladi va o'zi xohlagan vaqtda uni o'zi sizlardan ko'taradi. Undan keyin esa tog'utlar davri keladi. Bu davr ham siz bilan Alloh o'zi xohlaganiga qadar qoladi va uni o'zi xohlagan vaqtda sizlardan ko'taradi. So'ng yana sizlarga payg'ambarlik yo'li asosidagi xalifalik keladi. So'ng u zot sukut qildilar. Hadisda aytilgan payg'ambarlik davri Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyodan ko'z yumganlaridan keyin nihoyasiga yetdi. Keyingi davr esa xilofat davri. Bu davrda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan to Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu davrigacha bo'ladi. Keyin esa Banu Umayya, Banu Abbos va Usmoniylar xilofati boshqaruvi vaqti bo'ladi. Ana undan so'ng tog'utlar davri keladi va aynan shu davrda biz yashamoqdamiz. Keyin esa yana xilofatlik davri keladi. Ba'zan biz yashab turgan zamonamizdan ko'p shikoyat qilamiz. Go'yo biz ummatning eng zaif, eng tuban va eng tarqoq vaqtida yashayotgan ekanmiz. To'g'ri, biz islomning gurkilagan vaqtida yashashni xohlaymiz. Lekin biz o'z davrimizdan shikoyat qilmasligimiz kerak. Birinchi sabab shuki, tobiinlardan biri sahobalarning biridan so'radi. Payg'ambar alayhi salom sizlar bilan birga bo'lgan vaqtlarida siz u zot bilan qanday muomala qilar edingiz? Sahobalardan biri shunday dedi: Biz imkon qadar yaxshi muomala qilishga harakat qilar edik. Shunda tobiin unga agar payg'ambar alayhi salom bizning davrimizda yashaganlarida edi, biz u zotni yelkalarimizda ko'targan bo'lar edik. deganida sahoba javob berdi. Agar sizlar u zot bilan birga bir vaqtda yashaganlaringizda siz o'z aka-ukalaringiz, otalaringiz bilan jang qilishga to'g'ri kelardi va bu ish insonga juda og'ir kelgan. Inson unday vaziyatda o'zini qanday tutishini bilmaydi. Sizlarning yaqinlaringiz musulmon. Sizlar faqat payg'ambar alayhi salomga yaxshi muomala qilishni orzu qilasizlar xolos. Shuning uchun sizlar Alloh taqdir qilmagan narsani tilamaganlaringiz ma'qul. Ikkinchi sabab shuki, biz o'z vaqtimizdan shikoyat qilish o'rniga shunday davrda yashayotganimizga Allohga shukr qilishimiz kerak. Chunki agar biz sahobalarning darajasiga qarasak, ularning darajasi ummat ichidagi eng yuqori daraja ekanini ko'ramiz. Ular eng yuksak va eng buyukdir. Ulardan keyin esa tobiinlar, so'ng undan keyin kelganlar. Nima uchun sahobalar yuqori darajada? Chunki ular islom dinini noldan boshlaganlar va ularning davrida islomdan hech narsa bo'lmagan. Ular dinni poydevorini qurganlar. Tobiinlar esa tayyor binoga kelganlar va tayyor binoni jihozlaganlar xolos. Asosiy vazifani sahobiylar bajarganlar. Ularning davri qiyin davrga to'g'ri keldi. Shu sabab ular eng buyuk darajaga erishdilar. Shuning uchun bizning davrimiz bizdan nimani talab qilayotganini tushunishimiz muhimdir. Hozirgi davr talab qilayotgan o'sha muhim ishni bajarishimiz zarurdir. Misol uchun, tobiinlar ba'zi ishlarga qattiq e'tibor qilgan bo'lsalar, taba tobiinlar o'z vaqtlarida boshqa narsaga e'tibor qilganlar. Bu fikrni yaxshi tushunish uchun boshqa misollar keltiramiz. Agarda Imom Buxoriy 100 yil kegirroq hayotga kelib, xuddi o'sha ishlarni qilganda edi, u kishi hozirgidek mavqega ega bo'lmas edi. yoki Imom Shofiy 100 yil kegirroq hayotga kelib, o'z ishlarini qilsa, u kishi ham hozirgidek mavqega ega bo'lmas edi. Vallohu alam. Chunki har davrda o'ziga yarasha ehtiyojlar bo'lgan. Shuning uchun bir vaqtning o'zida bir nechta imom faqihlar yashab o'tgan. Yana 6 ta hadis imomlari ham bir davrni o'zida yashab ijod qilganlar. Bundan shuni anglab yetishimiz mumkinki, ba'zi vaqtlarda fiqh ilmi zarur bo'ladi. Bu narsalarni misol qilishdan maqsad agar biz islom diniga yaxshi xizmat qilishni istasak, bugungi kunda islom dini nimaga ko'proq muhtojligini tushunib yetishimiz kerak. Hozirgi kunda ba'zi birodarlar da'vatga qattiq e'tibor qilsa, boshqalari esa ilmga e'tibor qilyaptilar. Bu ishlarni biz albatta qilishimiz kerak va qilamiz ham. Lekin biz bugungi kundagi islom ummatining ahvoliga bir nazar tashlasak, bugungi ummatning ahvoli xuddi sahobalarnikiga o'xshashligini ko'ramiz. Chunki biz oxirgi 14 asrda eng past darajaga yetib qolganmiz. Yana biz o'z davrimizdan shikoyat qilamiz. Agar biz ummatni o'tgan davrini sarhisob qilib ko'rsak, bizning davrimiz sahobalarning davriga o'xshashroq davr ekanligini ko'ramiz. Chunki sahobalar kelgan vaqtda hech qanday islom boshqaruvi bo'lmagan va hozir ham bunday boshqaruv yo'q. Bunchalik xorlik holat 14 asr davomida bo'lmagan. Sahobalar o'z davrlarida barcha atrofidagi qavmlar bilan yana ikkita katta imperiya Fors va Rum imperiyalari bilan jang qilganlar. Atrofdagi barcha arablar ham ularga qarshi bo'lganlar. Bugungi kunda ham Ummat ana shunday ahvolda. Ilgari ummat bunday ahvolga tushmagan. U davrlarda islomiy hukumat bo'lgan, haqqa yordam qiladigan kishilar topilib turgan. Hijrat qilishga joylar ham topilar edi. Bugun biz butun dunyo bizlarga qarshi jang qilayotganini ko'ryapmiz. Xuddiki sahobalar davridagi kabi. Bu hozirgi kunning ajr mukofoti kattaligiga dalolat qiladi. sahobalarning ajridek katta bo'ladi demoqchi emasmiz, lekin katta bo'ladi. Chunki bu borada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarga hadisda eslatganlaridek, mening eng yaxshi davomchilarim bu sahobalar, keyin tobiinlar, keyin esa taba tobiinlar ekaniga qaramasdan zamonlar oxirida shunday insonlar keladiki, ularning bitta ajri 50 ta sahobalarning ajriga to'g'ri keladi, dedilar. Shunda sahobalar so'rashdi: Yo Rasululloh, 50 ta bizlardanmi yoki ulardan?" "Sizlardan" deb javob qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning qilgan bitta ibodatlari sahobalarning 50 ta ibodatiga to'g'ri kelar ekan. Ajrlar 50 barobar ko'payar ekan. Demak, ularning davri juda og'ir bo'ladi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, oxir zamonlarda ummatimning ulug' insonlari dunyoga keladi. Hadisda aytilishicha, Abn va Abyandan 12 ming lashkar chiqadi. Ular Allohning diniga g'alaba olib keladilar. Ana o'shalar men bilan o'sha davrgacha bo'lgan ummatning eng yaxshilaridir. Imom Ahmad rivoyati. O'tgan asrlarni kuzatar ekanmiz, ular ummatning eng yaxshilari ekanini ko'ramiz. Chunki ular yashab turgan davr sahobalarning davriga o'xshaganroqdir. Agar haqiqatdan ham oxir zamonlar bo'lsa, biz o'z vaqtimizdan shikoyat qilishimiz mutlaqo o'rinsizdir. Alloh biluvchiroqdir. balki biz o'sha g'alabaga yaqin davrlarda yashayotgandirmiz. Shuning uchun biz o'z vaqtimizdan shikoyat qilmaylik. Allohning dini har bir qit'a, har bir davlat va barcha shaharlarga yoyilib boradi. Tavhid bayrog'i esa dunyodagi har bir shaharga o'rnatiladi. Islom dini esa yerning har qarichiga yoyiladi. Shuning uchun ey kofir Ey munofiq, bu dunyoda senga o'rin yo'q. Agar Allohning dinidan qochib qutulmoqchi bo'lsang, unda Marsga chiqib turishingga to'g'ri keladi. Islomga g'alaba kelishi aniq, lekin qachonligi Allohga ma'lum. Allah azza va jalla has promised this ummah khilafa. Allah azza va jalla has promised this ummah amin. Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars Mana bu oyat Bular kashf qilishligidan 1400 yil ilgari terida his qilishlik a'zosi ko'proq joylashganligiga ishora qilyapti. Ya'ni ularning terisi kuyib, tamom bo'lganda his qilishliklari azobni his qilishlari kamayishligi bilan Alloh hikmatlik zot darrov unga yangi teri hal qiladida azobni yaxshiroq tatishligi uchun teri unda bo'lib qolgandan keyin teri asosiy his qiladigan a'zo edi mana bu azobni tatishlik uchun alloh subhanahu va taolo kuygan vaqtida yangi terini davomiy suratda hal qilib turadi nima uchun ular azobni yaxshiroq tatishliklari uchun shuni alloh subhanahu va taolo biladigan hikmatlik zotdir hakima kalimasining oyatga bog'lanishligi vallohu alam mana shunday bo'lmoqligi kerak shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar siz bizni ham mana bu kichkina jamoatga mana shu vona janglardan oldin albatta eshitgansizlar yana aytib beraman xiyonatni tavsiya qilindi kelinglar kelishamiz hamma jamoatlar kelishyapti biz bilan nimaga sizlar qaysarsizlar nimaga sizlar gapni qabul qilmaysizlar kelinglar kelishamiz Ayniki o'sha jamoatlarning daftari bo'ladi, sizlarning ham daftaringiz bo'ladi. Islomobodda daftar ochasizlar, xohlagan joyga mujohidin aylanib kelaveradi Pokiston. Xohlagan joyda ozod turadi. Biz qog'oz beramiz, bu bizning odamimiz. Afg'onistonga jangga kirsani qurolni biz beramiz, o'qdorini biz beramiz, mashinalarimizga o'tkazib, olib borib olib chiqamiz. Tijoratni qaranglar. Boshqa jamoatlar bilan shunaqa kelishganmiz desak, ha shunaqa kelishganmiz. Bu qaysi siratda bor? Qaysi dinda bor? Musulmon birodarini sotib, uni evaziga o'zi yashashlik qaysi islomda bor? yakshanba Jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni son qilingan ko'p sonli va hech qaysi payg'ambar ham xabardor bo'lmagan Shuning uchun bu haqda munozara qilish, fikrga sho'ng'ish, vasvasalanib qolishdan ehtiyot bo'lish lozimdir. Zero Alloh subhanahu va taolo taqdir ilmini mahluqot va mavjudotlardan berketdi va uni bilishga intilishdan qaytardi. Shu sabab bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qildi. Ana shunda din bilan siyosat ayro tushdi. din qo'li bog'liq va qanoti kesik bo'lib qolgan bo'lsa, siyosat qo'li bo'sh, tasarrufi erkin, so'zi o'tadigan buyruq va taqiq egasiga aylanib qoldi. O'sha paytdan boshlab ulamolar va dindorlar alohida bir tabaqa, dunyo arboblari esa boshqa bir alohida tabaqa bo'lib qoldilar. nima bo'ldi ekan deb o'yladik. Muhobarada so'rasak, aynan o'sha tunnelda oldidagi turgan oqsoqollarni urgan tunnel yopilib qoldi. yo'l bekilgan. Ya'ni tunnelda urgandan keyin hali tunnel yo'lni to'sib qolgan. Biz endi qaytmaymiz, ketishimiz kerak, Sangallarga protoktop borishimiz kerak. Faqat ota aytdiki, bu chekaroq panaroqqa turib turaylik, har ehtimolga qarshi endi o'sha mik uchyapti. Panada turib turdik. Mik aylanib aylanib o'sha kelishi bilan tunnelni urdi, keyin bir ikkita uylarni urdi. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Harun ar Rashidning o'g'li Mu'tasim billah hukumatga kelib shu ishni boshladi. Va arab odamlardan tashkil topilgan lashkar zaiflasha boshladi va ajamlardan olib kelingan qullardan lashkar tartib qilindi. Turkistondan yosh bolalar olib kelinar edi va ularga harbiy ilm berilar edi va ularning ishi faqat jang va jidol edi. Ularning ishi nima edi? Faqat jang qilish. Bular xalifa vasiq billah va xalifa mutawakkil alallohning hukumatida rasa avjiga chiqdi bular. yosh-yosh bolalar edi oldin Mu'tasim billaning zamonasi Endi Vosiq billaning zamonasida va Mutawakkil alallohning zamonasida katta-katta haybatlik mansablarda turadigan bo'ldi ular. seyshanba taqvoying qaydadir, iymoning qayda Olisdan qo'rqitgan haybating qayda Ko'tarib Lekin qo'lida qilich tutib, qaddi rost holatda o'lish qayerda-yu, egilgan bosh u taslimdan ko'tarilgan qo'llarla xorlikda o'lish qayerda? Jang maydonida ko'ksiga o'q qadalib o'lish bilan jangdan qochib, orqasidan o'q yeb o'lishning orasidagi farq hammaga ravshan. Komil Muhammad rahimahulloh olamlar Robbisi tomonidan belgilab o'lchab qo'yilgan vaqtda olamdan o'tdi. U bu vaqtdan bir lahza oldin yoki bir lahza keyin ham vafot topmadi. Xalifa Mu'tasim ham belgilangan muddatda o'ldi. Shuningdek, ummatga xiyonatning turfa ko'rinishlarini qilgan Nosir Yusuf ham Alloh taolo belgilab qo'ygan muhlatdagina o'ladi. Undan bir lahza oldin yoki keyin o'lmaydi. chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis bizlarga ham ko'kragimizga islom shabadalari teyarmikin deb duo qilgan bo'lsak buni hali Alloh subhanahu va taolo ijobat qilgan o'sha yerda turganimizda ijobat qilgan bu yurtlarda yurishligimiz ana shu ro'yobga chiqish vaqtini kutishlikgina xolos. Biz u yurtlardan chiqqan bo'lsak, <coughs> biz o'zimizni ustimizdagi vojibotni bajarishlik uchun chiqqanmiz. Farizani bajarishlik uchun chiqqanmiz. U fariza nima edi? Haqiqiy mu'min musulmon qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi mulkda bo'lishligidan qat'iy nazar u ana shu yerda islomni o'rnatadi. U qayerga borishligidan qat'iy nazar, u yerda mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, u uni birodaridir. U uchun qon beradi, u uchun jon beradi. payshanba shu nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli ilm ikki xil bo'ladi mahluqotlar orasida mavjud ilm Bu ilm bandalar bilishlari va amal qilishlari lozim bo'lgan shariat ilmidir. va ularga berilmagan ilm. Bu bandalar bilishlari lozim bo'lmagan va shuning uchun ulardan sir tutilgan g'ayb ilmidir. Bor ilmni inkor qilish ham, yo'q ilmni da'vo qilish ham kufrdir. Shuning uchun ham ulardagi ma'naviyat va shaxsiyat ommaning hayotiga va jamiyatga singib ketdi. Ular odamlarning axloq odoblari, odatlari va mayillarida o'rnak bo'lib, din va axloqning nazorati zoyil bo'ldi. Hisba nazorat ko'tarildi. amr ma'ruf, nahi munkar ishlari u tayanadigan kuch va uni himoya qiladigan hukumat bo'lmagani bois o'z kuchini yo'qotdi. amirul mo'mininga ba'zi mushawarachilar aytganki amirul Mu'minin bitta ko'z qo'yaylik sizga sun'iy siz xorijdan keladigan katta katta mehmonlar bilan ko'rishasiz keyin aytganlarki ko'radimi o'sha ko'z de yo'q ko'rmaydi faqat ziynat bo'ladi amirul Mu'minin men shaxsiy zinatim uchun ummatning 80 ming pulini masraf qilolmayman ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروح Qiynoqlar ko'ryapman qalbimga boqib, iymonim qaylarga ketmoqda oqib, turmushim tashvishin shiftimga qoqib, men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Bir xabar ilindi quloqqa noxush. Bu yetmay ko'rindi nigohlar fohish, uyg'onib qolmasin munkarga xohish, men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Bu xabar qalbimga joyladi cho'qlar. Fitnalar ham kuni ming bora yo'qlar. Mushriklar dinimga otmoqda o'qlar. Men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Rijollar maydonda qoldirdi izlar. Biroq hech bo'lmadik ul joyda bizlar. jihodga chiqdilar hattoki qizlar men endi jihodga chiqmasam bo'lmas kitoblar to'pladim xo'p to'ldi tokim va lekin bo'lmadi nafsimga hokim muhrlab qo'ymasin qalbimni pokim men endi jihodga chiqmasam bo'lmas yurgandim men ham bir mu'minman deya yolg'onchi imomdan olib tarbiya vijdonim jismimni boshladi yiya men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Pokiza mu'minga to'ldi zindon. Munofiq bu holga otdi-ku xandon. Qur'onim qadri ham bo'lmoqda arzon. Men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Kofirlar mu'minni qirmoqda obdon. Qur'onni ahlatga otmoqda shodon. Hattoki Allohni so'kmoqda nodon. Men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Ko'ryapman ming minglab ko'ngli yarimni, zindonga kirayotgan ustozlarimni, ustidan kuldilar payg'ambarimni, men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Ko'payib bormoqda yelkamda tog'lar, nafsim ham kundan kun dunyoga bog'lar, qorayib ketmoqda qalbimda dog'lar. Men endi jihodga chiqmasam bo'lmas. Juma dasturimiz davom etadi. Endi navbat mehmonga. Biz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan navbatdagi musohabamiz Afg'onistonning Javzjon degan viloyatining mas'ul shaxslaridan biri Mujohid Mahmud bo'ladilar. Bu birodarimiz asli turkmanistonlik bo'lib, ota-onalari bilan Afg'onistonga hijrat qilib kelganlariga ham asl hijratimiz 80 yil bo'ladi. Afg'oniston kelganmiz. Afg'onistondan 10 e, yil bo'ldi, Vaziristondan kelganim. 10 yil Afg'onistonda bo'lgansiz. afg'onistonda 80 yildan beri biz. Ondan so'ng jihad etmaga boshladim o'n yil bo'ldi qayerda xizmat qildingiz men vaziristonda xizmat etdim helmand faryab qunduz bag'lan shu viloyatlarda qanday xizmatda bo'ldingiz men shu e, jihadiy xizmatlarda bo'ldim alhamdulillah faryab Jawzjon va Mazar mintaqalarida alhamdulillah mujohidlar yaxshi ishlar terlash vaqt o'sha yaxshi ishlardan bittasini aytib berasizmi faryab viloyatida va shohruxxon mazar viloyatlarida bir viloyatlarida mujohidlar alhamdulillah e, kafirning muqobilida jihad edib kechagunday shunda masruf alhamdulillah bu mozori sharifni eshitganmiz e, juda shirklarga ko'p botib ketgan joy deb eshitamiz shundaymi e, mazarda bir Hazrat ali karamallohu universitet bergan bir qabr bor u haqiqatdan ham ali roziyallohu anhuni qabrlarimi yo'q haqiqatda u qabr hazrati ali karamullojon qabri dal ol shiyalar tarafdan bir qo'shilan bir jali qabr shiyalar afg'oniston shamal mardamini shiyatga da'vat berib ko'proq shu shiyalari shu э, shiya mazhabi rivoj berajak bo'lib shu yerda qabrlar qurishgan ekan dunyoning hamma yerda bo'lgani kabi afg'onistonda ham mushriklar ko'pligidan mahmud birodarimiz xabar bermoqdalar boshqa o'sha afg'oniston o'zini musulmon deb sanaydiganlar qanday ishlar qiladi afg'onistonda o'zini musulmon deb odamlar ko'p lekin ko'p ko'proq mushrik hamchininki sura yusufda azu billahi minash shaytonir rojim va billahi illa mushrikun ya'ni o'zlarini musulmon deb yurgan odamlar bor ko'proq ular haqiqatda musulmon dal ular haqiqatda ular mushrik hamchinki ular qabrlarga ibodat etir qabrlarga tavof etib, ular özlerinin hojatlarini, özlerinin e, marizliklarini şifa ve boshqa zatlari e, talep etib dilerler. Shuning uchun Allah Taala ularga e, aydanki va ma yu'minu aksarun billahi illa huwa mushrikun. Va iymon getirmadi, ko'proq merdim odamlar iymon getirmadi, magar shirk holatda iymon getiran. Ya'ni o'zlarini musulmon deyan, lekin ular musulmon dalasi, haqiqatda musulmonlar. Va boshqa ba'zi tavohimatlar, ba'zi avham bar mardimning ichindagi e, Alloh taoladan boshqadan ham marizlarimizda shifo bo'lar va e, hojatlarimizni e, pura bo'lar deb shunaqa nimalar mardimning ichida ko'p bor shirklar. Ularga qarshi qanday choralar qo'llanilyapti musulmonlar mujohidlar tomonidan? Ularni birinchi ularga da'vat, da'vat yetishtirmalar va Qur'on hadisi tarjima deb ularga yetishtirmalar berilmalar. alhamdulillah hozircha ko'p e, yaxshi ishlar bo'ldi umarning aqidasini yaxshi ko'p xizmatlar edildi ulamolar tomonidan. alhamdulillah avvalgidan ko'p yaxshi o'sha javzjon viloyatida bo'lgan oxirgi amaliyotlardan bittasini aytib bering amaliyotlar ko'p bo'ladi javzjonda ko'p amaliyotlar bo'lganda, birtasi bittasi e, shu ramazon oyida bir polisni nimasini urdilar postasini shunda e, postani qo'mondoni o'ldi ikkita uchta askaram zaxm bo'lgan shunda hozir u yerda qanday qalin qor yog'ganmi mm, yo'q qor yog'magan sovuq bor lekin qor yog'gan yo'q issiq mintaqalardan issiq issiqqa issiq bo'ladida jihod maydonidan tashqarida bo'lgan musulmonlarga so'zlaringiz deb so'zni yana mujohid mahmud akaga berdik biz e, shuncha aytamizki ya'ni tamomiy musulmonlardan shu istagimiz borki hammasi bir bo'lsalar ittifoq bo'lsalar bu kufrni muqobiliga ya'ni kufr hammasi bir millat bo'lgan hozir hammasi bir millat bo'lgan va e, yahud nasoro mushrik boshqa e, murtadlar hammasi bir bo'lgan shunga o'xshagan <clears throat> musulmonlar ham afrika bo'ladi yo osiyo bo'ladi yevropa bo'ladi o'zbek turkman tojik qozoq pokistoniy uyg'ur har qavm bo'lmasa o'zi musulmon bo'lsa hammasi bir bo'lsa hammasi birlashib o'rtalariga e, birodarlik uxvatni e, tiriltirib ya'ni innamal mu'minun ixvatun mu'minlar hammasi bir birodar hammasi bir birodar shu shu oyatga amal qilib hammasi o'rtalariga hech bir gap bo'lmay o'rtasiga hammasi bir bo'lsa hammasi muttahid bo'lsa ittifoq bo'lsa hammasi birlashsa va kofirni muqobilga e, hammasi bir saf bo'lib to'xtasalar barcha mujohidlar bir bo'lishlarini biz ham xohlaymiz va Alloh taolodan duo qilib so'raymiz. Alloh robbil alamin o'zi birlashtirsin. Shuni men nima qilaman va Alloh taolo aytadi kofirlarga kofirlar Alloh taolaning dushmani va mu'minlarning ham dushmani va sizlar shuni dushman biling. Ya'ni kofirni xizmatiga hech bir o'zini musulmon degan odam kofirni xizmatiga bormasa va kofirni xizmatini qilmasa va musulmonlarga zarar yetishtirmasa, har kimki o'zini musulmon deydi. Har qavm bo'lsa, har har millat bo'lsa. Bugun ummat, ya'ni musulmonlar har mulkda hammasi azobda. Xachinda bo'ladi. Uyg'ur birodarlar yo masalan O'zbekistonda yo Turkmanistonda yo Qirg'izistonda yo Barmada yo Shomda, Suriyada, Falastinda, hamma joyga Misrda, hamma joyga musulmonlar zalil bo'lgan, ko'p xor bo'lgan, ko'p e, taklifda. Shuni har bir musulmon o'zi, ya'ni musulmonlar bir-birovini birodar va bir-birovga xizmat qilsa va bir-birovni e, dardini va alamini har qaysi ehsos qilsa mani e, umidu orzum e, tamom olam islomdan shu portlatgin do'stim bugun dushman makrda har kun portlatgin do'stim bugun dushman makrda har kun musulmon ha O'zbekistonda bo'ladimi, ha Afg'onistonda bo'ladimi, ha Ironda bo'ladimi, Iroqda bo'ladimi, Shomda va har joyga bo'lsa, ya'ni musulmonlar shuni bilsinki, kofirlar musulmonning dushmani. Kofirni e, do'st bilmasin. Portlatgin do'stim bugun dushman makirda har kun Robbimiz rozi bo'lsin to'kkan bu qoning uchun. Kofirga hamkorlik qilmasin, kofir bilan bila o'tirmasin, kofirda ishni qilmasin, kofirda xizmatini qilmasin, kofirga zarar zarar qilsin, unga foyda bermasin. va mani istagu orzu va darxostu shu hamma musulmonlardan inshaalloh portlatgin do'stim bugun dushman kirdi har kun robbimiz rozi bo'lsin to'kkan bu qoning uchun izzatni ko'rsin ular dahshatga tushsin ular musulmonlardan faqat zarbalar yesin ular Ortlatgin do'stim bugun düşman makrda har kun Robbimiz rozi bo'lsin tokken bu qoning uchun Ortlatgin do'stim bugun düşman makrda har kun Robbimiz rozi bo'lsin tokken bu qoning uchun Juma dasturimiz davom etadi. Isroil ey Isroil Yahudiylar haqida tanishishni davom ettirish uchun so'zni Yahyo hikmatiga bersak, marhamat aka. Sen qilding Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Bismillahir rohmanir rohim. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram birodarlar, sayyuhnizmdek makkor dushmanning asosiy hujjatlaridan bo'lmish sayyuhniz donishmandlari majlislarining bitiklarini tushunib yetish uchun sayyuhnistlar nazariyasining ustunlarini bu bitiklarda aytilgan gaplarining tagidagi asoslarini sayyuhnizmni sug'orib turgan g'oyalarini chuqur anglab yetmog'imiz zarurdir. Oldingi suhbatlarimizda ularning o'zlaricha o'zlariga suyanchi qilib olgan shunday asoslaridan ikkitasini Tur tog'ini va Musa alayhissalomni pesh qilishlarini qisqacha ko'rib chiqqandik va sayyuhnislar bu ismlarini muborak Tur tog'ining nomidan nohaq nomlab olganlarini va Musa alayhissalom bilan maqtanishlarida bunga hech qanaqasiga haqdor emasliklarini ko'rgandik. Yahudlarning o'zlarini oliy toifa sanashlarining ildizlaridan yana biri bu biz payg'ambarlar qavmimiz, bizlar payg'ambarlarning avlodlari, payg'ambar zodalarimiz bizning boshlanishimiz ho payg'ambarlarning otasi Ibrohimga alayhissalomga boradi deb hisoblashlaridir. Biz vatandaligimizda bir yili o'zimizga uy joy qidirib, sotuvga qo'yilgan bir havliga borib qolganmiz. Bilsak, uyning egasi yahudi bo'lib, Isroilga ko'chib ketishga taraddudlanib, hovlisini sotmoqchi bo'lib turgan ekan. Shunda xonalardan birida devorga yopishtirilgan bir tashviqotiy lavhaga ko'zimiz tushdi. Unda chiroyli yasatilgan tarzda rus tilida bunday yozilgan edi. Учите иврит язык пророков. Ya'ni ibroniy tilini o'rganing, bu payg'ambarlar tilidir. Ma'lumki 1947 melodiy yilda paydo bo'lgan hozirgi Isroil davlatida ibroniy tili rasmiy davlat tili etib kiritilgan. Isroilga ko'chib borib o'rnashmoqchi bo'lgan yahudiylarga oldindan tayyorlanib shu tilni o'rganishga tashviq qilinar ekan. Ibroniy tili haqiqatan ham Ibrohim Xalilullohning tili edi. Demak, hozirgi yahudlar o'zlarini Ibrohim alayhissalomning va u zotning zurriyotlaridan bo'lgan boshqa payg'ambarlarning vorisi hisoblamishlar.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 Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Ibrohim Yahudi ham, nasroni ham emas, balki haq yo'ldan toymagan holida Allohga itoat qiluvchi kishi bo'lgan. u mushriklardan ham bo'lmagan. Oli Imron surasi 66 67 oyatlar Mana azizlar, oltin haqiqat. Ibrohim Xalilulloh na yahudiylik, sayyuhnislik va na nasroniylik dinida to'g'riroq qilib aytsak, bedinligida bo'lmaganlar. Zinhor va zinhor bulardan emaslar va bu toifalar ham u zotning sof tavhid diniga tamomila begonadirlar ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ابراهيم u bilan birga هَمَّ bolalariga shu dinni vasiyat qilib dedilar: "O'g'illarim, albatta Alloh sizlar uchun shu dinni tanladi. Bas musulmon bo'lgan holingizdagina dunyodan o'ting." Baqara surasi 132-oyat. Ana Yaqub alayhissalom o'z bolalariga Yahudiyatda yo ya sayyuhnislikda yoki yahudo masonlikda emas, balki musulmon bo'lgan hollaridagina dunyodan o'tishlarini vasiyat qilibdilar. Xo'sh, bular u kishining qaysi bolalari edi? Yusuf surasidan bilamizki, Yaqub alayhisalomning 12 ta o'g'illari bo'lgan. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Eslang, Yusuf otasiga degan edi: "Ey otajon, men tushimda 11 yulduzni, yana quyosh va oyni ko'ribman. Hammalari menga sajda qilishayotgan emish. Yusuf surasi 4-oyat. Bu tushdagi quyosh bilan oy Yusuf alayhisalomning otasi va o'z onasi 11 ta yulduz esa aka ukalari edi. Ma'lumki, shulardan Yusuf alayhisalomning ota bir, ona boshqa 10 ta og'alari va o'z tug'ishgan Binyamin ismli bir ukalari bo'lgan. Demak, Yusuf alayhisalomning o'zlari bilan birga jam Yaqub alayhisalomga 12 ta o'g'il bo'lganlar. Yusuf alayhisalom Misrda amalan hukmdor bo'lganlarida shu qarindoshlarining hammalari oilalari bilan Misrga ko'chib kelib, bu yurtda ko'payib bir xalqqa aylangandilar. Yaqub payg'ambarning nomlaridan biri Isroil bo'lgan. Shuning uchun ham u kishidan tarqagan ushbu qavmni Isroil ismli payg'ambarning bolalari, avlodi arabchada Bani Isroil deyildi. Bu qavm Isroil alayhisalomning 12 ta o'g'illaridan tarqagani bois Bani Isroil 12 urug'dan tashkil topgan bo'ldi. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ إسلام أَيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى أُز قَوْمُ үчүн суу тилегенде хассайны ташка үргин дедик бас ундан 12 чашма атылып чыкты har bir qabilaga ular 12 urug' edilar, o'z suvi ma'lum bo'ldi. Baqara surasi 60-oyatdan. Xo'sh, shu o'g'illariga Yaqub alayhisalom o'limlari oldidan boyagi vasiyatni qilganlarida bu o'g'illarning javobi qanday bo'libdi? Am kun كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Ey Yahudiler! Yoki أولم o'lim أو أغلر جاء mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar deganida sening Tangring va otalaring Ibrohim, Ismoil va Ishoqlarning Tangrisi bo'lmish yakka Allohga ibodat qilamiz va bizlar faqat uning o'zigagina bo'ysunuvchilarmiz deb javob qilganlariga guvoh bo'lganmisizlar? Baqara surasi 133-oyat. zamonamizdagi Yahud millatining bosh uchi bo'lgan Isroil payg'ambarning 12 ta o'g'illari mana nima deb javob bergan ekanlar. Yolg'iz Allohgagina qullik qilishlarini va uning o'zigagina bo'ysunuvchi, ya'ni musulmonlar bo'lishlarini aytgan ekanlar. Zeroki yakka Allohgagina bandalik qilish dini islom Ibrohim alayhisalomning va undan keyingi yahudlarning ota-bobolarining dini bo'lgan ekan. Allohu akbar. Buni shunga guvoh bo'lib turgan Alloh Robbil alaminning o'zi yetkazyapti va yahudiylarga aytyapti. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Ular o'tib ketgan kishilardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun, sizlarning qilgan amallaringiz o'zlaringiz uchundir va sizlar ular qilgan amallar uchun mas'ul bo'lmaysiz. Baqara surasi 134-oyat. Mana shunday ey sayyuhnis yahudiylar, sizlarning biz falonchi azizlarning avlodlarimiz, shuning uchun da eng oliy tabaqamiz deyishlaringizning ham tagi puch ekani chiqa qoldi. Sizlar faqat jismoniy kelib chiqish naslu nasabidagina ularning avlodlari sizlar, lekin dinda ularga begona sizlar. Vaholanki ayni dinlari, islomlari ularni aziz qilgandi. U yaxshilar o'tib ketdilar va ularning barcha amallari o'zlariga ekan. Siz u amallar uchun mas'ul bo'lmassiz. Demakki, ularning shon shavkatlari sizlarga hejam tegishli emas ekan. Sizlarning shaytoniy amallaringiz ham o'zingizgadir, toki sizning amallaringiz ajdodlaringizdan solihlarining amallaridan bo'lmas ekan, barchamiz Bani Isroilmiz debon har qancha ularga suykalaversangizda siz ulardan bo'lmassiz, ular esa sizlardan emaslar. Zero ularning naslidan qavmdosh bo'lganingizning o'zi siz sayyuhnislarni ulardan qilib qo'ymas ekan, balki u musulmon ajdodlaringizning dinida bo'lsangizgina ulardan bo'lar ekansiz. Ushbu umum aqidaviy qoida Bani Isroilga xos bo'lmay, hammaga barobardir. Bu haqda Qur'oni Karimda Bani Isroildan ancha oldin o'tgan Nuh alayhisalom va u zotning kofir o'g'li borasidagi qissada ham xabar berilgan.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 Sen esa adolatli hukm qiluvchisan. Alloh aytdi: Ey Nuh, u sening ahlingdan emas. Albatta uning qilgan amali kufr yo'lini tutgani yomon amaldir. Hud surasi 45-oyat va 46-oyatdan. Demak, oldingilar bilan bir naslu nasabda bo'lish emas, ularning tutgan yo'lida, dinida bitta bo'lib turish keyingilarni oldingilarga taalluqli qilarkan. Biz payg'ambarlar qavmimiz deya keriluvchi yahudiylarning ularning dinida bo'lmaganlaridan tashqari bu payg'ambarlarga qilgan muomalalarni qarang. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Ey bani Isroil, har qachon bir payg'ambar sizlarga yoqtirmaydigan narsa oyatlar bilan kelsa, unga bo'ysinishdan kibr havo qilib, birovini yolg'onchi deb, birovini o'ldiraverasizlarmi? Baqara surasi 87-oyatdan. Aziz mujohid birodarlar, kufr yo'lini tutgan yahudiylarning va ularning hozirgi davomchilari sayyuhnislarning payg'ambarlar bilan o'zlarini ko'tar-ko'tar qilishlarining asl ahvoli mana shudir. Mavzuning davomini inshaalloh yanagi juma bayram dasturimizga yetkazurmiz. Va jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. hasan qilib keltirmay iymon rasulullohga hidoyatdan ayrilding isyon qilib Allohga hasan qilib keltirma iymon rasulullohga hidoyatdan ayrildi isyon qilib ollohga seni sassiz fikringcha yahudi buyuk inson boshqa ummatlar senga qul bo'lsin qilmay isyon Isroil ey Isroil shaytonni qilding qo'y hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Sayful Islom Labbay aka Sehr haqida nima bilasiz? To'g'risi hech nima. Mana endi bilib olasiz inshaalloh. Sehrning lug'aviy ma'nosi. Al-Asqari aytadilar: Sehr shaytonga yaqinlik hosil qilingach, shayton yordamida amalga oshiriladigan ishdir. Yana shunday deydi: Aslida sehr biror narsani haqiqiy holatidan o'zga holatga aylantirishdir. Sehr qilayotgan kishi botil narsani haq deb ko'rsatadi. Biror narsani haqiqiy ko'rinishidan o'zga ko'rinishda ko'rsatib, uni sehrlab qo'yadi. ya'ni ko'rinishini burib qo'yadi. Sehr sehrgar bilan shayton o'rtasidagi kelishuvdan iborat bo'lib, sehrgarning shayton unga itoat qilib, yordam berishi va so'ragan narsasini bajarishi uchun shaytonga atab ba'zi harom bo'lgan shirki amallarni bajarishidir. Sehrgarlar orasida shundaylari borki, ular Qur'on kitobini oyoqlari ostiga bog'lab, u bilan hojatxonaga kiradilar. Ba'zilar esa Qur'on oyatlarini najosat bilan yozadilar. Yana boshqalari oyati karimalarni oyoqlari ostiga yozib, u bilan yuraveradilar. Ba'zilari Fotiha surasini teskarisiga yozadilar. Ba'zilari betahorat namoz o'qiydilar. Ba'zilari doim junub, g'usl vojib bo'lgan holda yuradilar. Ba'zi sehrgarlar shaytonga atab jonliq suyadilar. Suyayotganda Allohning nomini tilga olmaydilar. So'ngra u qurbonlikni shaytonga atalgan, shaytonning uyasi sanalgan yerga tashlaydilar. Ba'zi sehrgarlar yulduzlarga xitob qilib, Allohga emas, ularga sajda qiladilar. Ba'zilar esa shaytonga yaqinlik hosil qilish yo'lida o'z onasi yoki qiziga qo'shiladilar. Ba'zilari arab tilida bo'lmagan insonni kofirga aylantiradigan ma'nodagi tilsimlarni bitadilar. Demak, bundan ko'rinadiki, jinlar sehrgarga quruqdan quruq emas, balki biron narsa muqobiliga yordam berib xizmat qiladilar. Sehrgar qanchalik ashaddiy kofirning ishini qilsa, shayton ham unga yanada ko'proq xizmatda bo'lib, yanada tezroq uning buyurganlarini bajaradi. Agar sehrgar shayton buyurgan kufur ishlarini bajarishda nunoqlik yoki bo'shlik qilsa, shayton ham uning xizmatidan bo'yin tovlab aytganlarini bajarmaydi. Sehrgar ham, shayton ham Allohga osiylik yo'lida birlashgan sherikdirlar. Agar sehrgarning yuziga boqsangiz, aytib o'tganlarimizning rost ekani sizga ayon bo'ladi. Chunki uning yuzini xuddi qora bulutdek kufr zulmati o'rab olganini guvohi bo'lasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad G'olib. Agar yodingizda bo'lsa, sizning hozirgi faoliyatingiz haqida e, siz bilan suhbatlashishni anchadan beri e, aytib kelayotgan edim va bugun mana alhamdulillah vaqt topib studiyamizga kelibsiz. E, Alloh taolo qadamingizga hasanatlar yozsin.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 E, Bu e, inson ichiga jin kirishi bormi? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد astaizu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun alloh subhanahu va taologa hamd sanolar va payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda insonlarni va jinlarni magaram bizgagina ibodat qilishlik uchun yaratganmiz deydi jinlar borligi haqida ko'p qur'ondan oyat va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan hadislar kelingan bu g'ayb olamiga mo'min kimsalar albatta borligiga e'tiqod qilish kerak, ishonish kerak. Xo'p, jinlarni insonlarga kirishligi yoki tegishligi ha bu ikki holat ham insonlarda uchraydi. Mana bu siz aytgan ikki holat, ya'ni insonga jinlarni kirishligi va tegishligi bu rost ikki holatda ham bo'ladi. Ammo ba'zi sofizm e'tiqodida bo'lgan kimsalarni e'tiqodlari borki insonga jin kirmaydi magaram tegishi mumkin degan e'tiqodlari bor lekin ulamolarni qovullari bor hamda tajribalarda ko'rdik albatta jin kiradi insonni ichiga va tegishligi ham mumkin Xo'p, mana shu jinlar insonga qay holatda kiradi, ya'ni qay holatda yo'liqadi? Xossatan jinlar e, to'rtta holatda insonga kirish ehtimoli bor aniqrog'i shu to'rt holatda kiradi ya'ni birinchi holati inson qattiq bir qo'rqqan holatda jin kirishligi. keyin g'aflat holatda g'aflat deganda qanday tushunamiz buni g'aflat holati shundayki inson o'zidan hayoli ko'tarilgan holatda tushuniladi uchinchi holati esa uchinchi holati er xotin o'zaro jimo qilayotgan vaqtda sunnatiy duolarni o'qimasdan bo'lgan vaqtda kirib olishlik ehtimol bo'ladi. 4-holati inson o'zini to'xtovsiz holatda kuldirsa yoki kulsa, e, bunda ham jin kirib olish ehtimoli bo'ladi. Bundan boshqa holatlarda jinni insonga kirishlik ehtimoli uzoqroq. Xo'p, mana shu insonlar e, jinlanganligini qayerdan bilsa bo'ladi? Buni insonlar o'zlari bilolmaydi aslo. Chunki e, insonning ichiga jin kirgandan keyin e, u o'ta maxfiy ravishda e, ish olib boradi insonni ichida. Shuning uchun ko'p insonlar buni his qilmaydi. Magaram shu ruqya ilmini o'rgangan kimsalarga o'zlarini o'qitib ko'rishligi bilan bilishligi mumkin. Yo bo'lmasam shu kimsalarga sehr qilingan bo'lsa, qattiq sehr qilingan bo'lsa, ba'zida inson o'z öz o'zidan shal bo'lib qolishi mumkin yo bo'lmasam aqli ketib qolishligi yo bo'lmasam jasaddan biror bir qismi ishlamay qolishligi yoki bepusht bo'lib qolishligi ayol kishilarni xosatan yoki bo'lmasam er xotin o'zaro tez-tez janjal qilib qolishligi mana shu narsalarda e, xosatan musulmon kishilar e'tibor berish kerak bo'ladi ya'ni bu narsalar nimadan kelib chiqyapti tibbiyotmi yoki bu e, shu habis jinlardan bo'lyaptimi shu narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi ho'p mana shu jinlangan musulmonlarga kamida qanchayu ko'pi bilan qancha ruqiya o'qiladi agarda insonga yangi jin kirgan bo'lsa e, misol yangi deganda bir oylik hisoblasak e, uch marta yoki bir marta o'qishlik bilan chiqadi agarda bundan ko'proq bo'lsa e, o'n martaga borishi mumkin insonni ichida qancha ko'p turgan bo'lsa shuncha ruqya ham ko'p o'qilishlikka majbur bo'linadi ba'zida 6 oy o'qilishlik davomiy mumkin bo'lib qolishi mumkin ya'ni jinni o'zini quvvatiga qarab nima qilinadi ya'ni o'qiladi bir musulmon o'zida o'sha jin tekkanligini bildi bu o'zi uchun e, nima ishlar qilish kerak yoki bir qur'ondan qaysi suralarni o'qish kerak avvalo mo'min kimsa e, shu jin kirishligi yoki jin tegishligidan avval o'zini himoya qilgan bo'lishlik kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga binoan o'zini hifz qilishlik darkor bo'ladi, ya'ni o'zini qo'rg'on qilishlik kerak bo'ladi. Ko'p kimsalar e, hayot tarzida bo'ladigan oddiy sunnatlarni tark qilishligi bilan bu narsaga mubtalo bo'ladi. Misol aytaylikki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agarda sizlardan birortangiz uyga kirsa bismillahi valajna va bismillahi xorajna va alallohi robbina tavakkalna deb kirsin dedi. Ulamolar shu hadisga sharh berib aytadiki, kimda kim shu duoni o'qib kirsa, shu kimsani orqasidagi jin va shaytonlar unga ergashmasdan eshik tagida qoladi deydi. Agarda bu duoni o'qilmasa, albatta uni xonadoniga shayton kiradi va xonadonini tinchligini buzadi. Ko'rinishda oddiy bir duo, ammo himoyasi katta. Shunga o'xshash bizga oddiy sanalgan sunnatlar borki, shularni tark qilishlik bilan insonlar shularga mubtalo bo'lishligi mumkin. shunga o'xshash Qur'onni ham tilovat qilayotganda o'ziga yarasha bir tartiblar borki, shu tartiblarni rioya qilgan holatda o'qisa, albatta insonni ichidagi jin yoki shayton o'zidan qochadi. Xosatan o'zini Qur'on qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Baqara o'qilgan uyda shayton bo'lmaydi" deb. Ya'ni insonlar sunnatlarni unutganligidan bu narsalarga befarq bo'ladiki, har bir kishi 3 kunda bir Qur'ondan Baqara surasini o'qib turishligi. Baqara surasini mukammalmi yoki ma'lum bir qisminimi? Mukammal o'qishlik, 3 kunda bir mukammal o'qishligi. Agar unga imkoniyat topa olmasa-chi? Bor. Misol oyatal kursini bir suvga o'qib, unga suflab, uylarni, e, xonadonlarni to'r chekalariga sepib qo'ysa, albatta bu ham e, shaytonlardan va jinlardan himoya qiladi. Allohning izni bilan. Ya'ni bu suv chachishlik, ya'ni ko'p ulamolarni tajribalaridan kelib chiqqan narsa bo'lganligi uchun aytilyapti. Xosatan inshaalloh bid'at emas, bu himoya uchun qilinayotgan narsa. Va yana shunga o'xshash, e, har doim kishi Yasin va Saffat suralarini o'qib yurishlik. Insonlarni hayot turmush tarzida uchraydigan ko'p duolar bor, shularni qilishlik lozim bo'ladi. E, oddiy misol aytsak, e, hojatxonaga kirishlik da o'qiladigan duo bu duo Allohumma inni a'udu bika minal hubsi val habais deb kirishlik chiqqanda g'ufronika deb chiqishlik yo bo'lmasam mm, yotganda bismillah bismillah deb e, to'shaklarni 3 marta silab qoqishlik yoki kiyim kiyganda e, bismillah deb kiyishlik bu narsalarga juda jiddiy e'tibor berishlik kerakki mo'min kishi xosatan o'sha jin tekkanlarga qanday savollar beriladi siz tomonidan agar sir bo'lmasa jinlar e, o'zi asli xosatan Э, ularda kizib, ya'ni yolg'on gapirishlik ularning fitratida bor bo'lganligi uchun ko'pincha ularning gaplariga ishonib bo'lmaydi. Keyin ko'p savol ham bermaymiz. Sababi o'sha insonni ichidagi jin o'sha insonni bo'lmagan xulqlari yoki qilmagan ishlarini tuhmat qilib ham aytib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun shu narsani ehtiyot qilgan holatda ularga biz kamroq savol berishlikni harakat qilamiz. Imkon bor qadar savol bermaymiz, ya'ni chiqishlikni ko'proq buyuraymiz. Mabodo gapirib qolsa, ismi so'raladi, dini, diyonati so'raladi va shunga qarab muomala qiladi. Musulmon bo'lsa, Allohdan qo'rqishlikka, taqvo qilishlikka, zulm qilmaslikka chaqiriladi. Agarda ichidagi jin nasroniy bo'lsa, islom diniga da'vat qilinadi. Ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun min منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ey jin va ins jamoasi sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar mening oyatlarimni so'zlagan va sizlarni mana shu ya'ni qiyomat kuningizdagi uchrashuvdan qo'rqitgan holda kelmadilarmi Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Shayx Imron Husaynning G'aroyib fikr va dunyo qarashlari aksar birodarlarimiz ichida har xil munozaralarga sabab bo'lmoqda. Shayxning bugungi mavzusi ham munozaralarga sabab bo'lsa kerak. Bu pul mavzusi. Hozirda odamlar ichida pul topish uchun jonini jabborga berib o'lib tirilayotgan bo'lsa, yana kimlardir bu pul tufayli iymonidan ayrilmoqda. Va yana kimlardir bu pullarni Alloh yo'lida sarf qilib, o'ziga jannat sotib olmoqda. Lekin bu pullarning hammasi muomalada ishlatilishi harom degan kishini eshitganmisiz? Xulosa qilishga shoshilmang. Shayxning bu fikrini oxirgacha eshiting. So'ng bir xulosaga kelarsiz. navbat shayx imron husaynga And we sent down the book, the Quran. Sent it down on thee, O Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sent it down that this book might explain all things. Might explain the strange economy around the world today. qur'on bizlarga atrofimizda bo'layotgan hayratlanarli voqea va ishlarni tushuntirib beradi dunyoda ro'y berayotgan hayratomiz iqtisodiyotni tushuntirib beradi dunyodagi bu iqtisodiyotda mablag' hisoblanmish boylik muomalada umuman ishlamaydigan bo'lib qolgan dunyodagi boy insonlar doimiy ravishda boy bo'lib bormoqdalar kambag'allar esa butun dunyoda doimiy kambag'allikda qamab qo'yilgan Bugungi kundagi iqtisodiyot bir-biriga chambarchas bog'langan global iqtisodiyot bo'lib, boy davlatlar boy bo'lishda davom etmoqdalar. Indoneziya va Turkiya kabi qolgan davlatlar ularning hujumiga uchramoqda. Shuning uchun Qur'on nafaqat o'tgan zamondagi biz biladigan va taniydigan quldorchilikni tushuntirib beradi. Hatto kelajakda kelayotgan yangi quldorchilikni ham tushuntirib beradi. Bu oldimizda turgan quldorchilik hammasidan dahshatliroqdir. Bu quldorchilik global, ommaviy quldorchilik bo'ladi. Alloh bizlarga turli holatlarni tushuntirganidan so'ng qanday qilib javob qaytarishlikni ham ko'rsatmasdan qo'ymadi. Fahm va farosati bo'lganlar qorong'u kechalarda Qur'onga murojaat qilib, ko'z va qalblarida ko'z yoshlar bilan Allohdan haqiqatni ko'rsatishini so'rab, hidoyat berilganidan keyin esa U hidoyatni qabul qiladi, unga amal qiladi, u bilan yashaydi va u haqiqat uchun jon berishga ham tayyor bo'ladi. Shunday insonlarga Allohning bashorati bo'lsin, chunki ana o'shalar haqiqiy musulmonlardir. Yahud va nasorolar bizlarni davomiy ravishda qul qilib olishlari uchun va ularga qarshi bosh ko'tarmasligimiz uchun kofirlar bizlarni umrbod qashshoqlikda qoldirishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun ular riboni yo'lga qo'yganlar. Ribo bu quldorchilikning yuragi hisoblanadi. Ribo nafaqat Qur'onda, balki oldin nozil qilingan muqaddas kitoblarda ham harom qilingan. Ribo nima? Ribo bu boylikni, ya'ni pulni foyda hisobiga qarzga berishlikka aytiladi. Ribo katta bo'lsin yoki kichik farqi yo'q. Uning oxir oqibati faqrlik va qashshoqlikdir. Lekin bugungi mavzuyimiz boshqa turdagi ribo to'g'risida bo'ladi. If you meet a man coming to the market to sell his goods, a whole truckload of tupitambo, and you buy his truckload of tupitambo from him at uh, $3 a pound, Bir kishi bozorga boradi. Sabzavot to'ldirilgan yuk mashinasini bozor tashqarisida to'xtatib, sabzavot egasidan kilogrammini 3 so'mdan sotib oladi. Lekin sabzavot egasi bozorga kirsa, sotgan sabzavotlarning bozor narxi kilogrammi 5 so'mdan bo'ladi. Bu sabzavotni sotib olgan kishi buni bilardi. Lekin yuk mashinasining egasi bundan bexabar edi. Bozordan chiqib kelgan odam bozorga kelayotgan odamning bexabarligidan foydalanib, yolg'on ishlatib, sabzavotning egasi haqlik bo'lgan foydadan uni mahrum qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday oldi berdini ribo deb aytganlar. Amerikaliklar bunday savdoni rip off, ya'ni shilib olish deb atashadi. The Americans have a very pretty expression for that transaction. They call it a rip-off is riba. agar mamlakatda birinchi yoki ikkinchi turdagi ribo usuli yo'lga qo'yilsa, o'sha mamlakatda boylik hisoblanmish mablag' bu mamlakat iqtisodida muomaladan yo'qoladi. Boylar boy bo'lib qolaveradi, kambag'allar esa kambag'al bo'lib qolaveradi degan ma'noda hadis aytganlar. Kambag'allar ter to'kib urug' ekadi, boylar esa mehnatsiz topilgan boylikni kambag'allardan yig'ib oladilar. Ular parazit kabi ommaning qonini so'radilar. Shu darajaga chiqadiki, kambag'allar quldorchilikka qarshilik ko'rsata olmaydigan bo'lib qoladilar. Hattoyinki qulning tanasiga uning boshliqlari egalik qiladilar. Kelinglar, mavzuyimizdan chetlanmagan holda rip off shilib olish deb nomlangan ribo turi haqida gaplashaylik. Bu ribo turi odam alayhisalom davrlaridan beri yuzaga kelmagan edi. bizning davrimizga kelib, u dunyo iqtisodiyotining asosi bo'lmish pul ustiga bostirib keldi. Pul o'zi nima? Sizlarning ichingizda ayrimlar mavzuni anglagan, ammo ko'pchilik bu mavzuni bilmaydi. Pul o'zi nima? Pul bu biz savdo sotiq qiladigan moliya. Pulning vazifalari nimadan iborat? Pulning birinchi vazifasi oldi-sotdi muomalasida o'rtakashlik qilish. Oilam menga: "Ey Imron, seni sochingni olishdan charchadim. Borib sartaroshga oldir" deydi. Endi men uning mehnatiga to'lov berishim kerak. Men unga Qur'on va sunnatda riboning haromligi haqida chop etilgan kitoblarimdan birini bersam, sartarosh hayrat bilan menga: "Shayx, sizni bilmadim u, men kitob o'qishga qiziqishim yo'q" deb javob beradi. Men sartaroshga pul beraman. U esa bozordan kartoshka oladi. Bozordagi odam esa u pulga kitob sotib oladi. Shunday qilib pulning birinchi vazifasiga oldi-sotdi muomalasida o'rtakashlik vazifasi kiradi. Endi men sartaroshning mehnatiga qancha berishim kerak? Sartarosh kartoshkaga qancha berishi kerak? Va bozorchi meni kitobimni necha pulga sotib olishi kerak? Shunday qilib, pulning ikkinchi vazifasi kelib chiqadi. Bu uning o'lchov birligi bo'la olish vazifasidir. Sartaroshga 25 dollar beraman. Sartarosh kartoshkaga 3 yoki 4 dollar beradi. Bozorchi kitobga 40 dollar beradi. Pulning 3-chi vazifasi ham bor. Lekin pulning bu vazifasini sizlarga dunyoga qarz berayotgan yahudiylar, bank egalari, dunyoni boshqarayotgan boylar, Washingtondagilar aytmaydilar. Ular buni sizdan yashiradilar. Pulning 3-vazifasi nima? Bu pul o'zining qiymatini saqlab qoladigan bo'lishi kerak. Misol uchun, mening bobom men chaqaloqlik vaqtimda menga 100 ta tuya sotib olish ketadigan pul qoldirib, 21 yoshga to'lganda berasizlar deb vasiyat qilgan bo'lsa, men 21 yoshga to'lganimda bozorda tuyaning talab va taklif holati o'zgarmagan bo'lsa, men menga qoldirilgan pulga 100 ta tuya olishga qodir bo'lishim kerak. Lekin agar men 21 yoshga to'lgunimga qadar pul o'zini qadrini yo'qotgan bo'lsa, men 100 ta tuya sotib ola olmayman. Shunday qilib, pulning 3-vazifasi chi pulning qadr-qiymati uning o'zida joylashgan bo'lishligidadir. Shunday qilib pulning 3 vazifasi bor. O'rtakashlik qilish, o'lchov birligi bo'la olishi va nihoyat uning qadr-qiymati o'zida joylashgan bo'lishligidadir. Agar Alloh bizni savdo sotiq qiladigan qilib yaratgan bo'lsa, bizga shu savdo sotiqni olib borishlik uchun sabab ham yaratganmi? Allohning kitobida pul to'g'risida gap bormi? Sunnatda pul to'g'risida gap bormi? Mavzuimizning eng qiziqarli nuqtasiga kelib to'xtadik. Bir kuni Bilal roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga bir savatda xurmo keltirib, uni Rasulullohga taqdim qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilal, bu juda oliy navlik xurmo ekan. Bularni qayerdan olding deb so'radilar. Bilal roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, menda 2 savat oddiy xurmo bor edi. Men ularni sifatli bir savat xurmoga almashtirdim" deb javob berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilol, axir bu riboning o'zginasiku deb javob berdilar. Riboning yo'qotilishligi uchun Alloh Qur'onda ribo bilan shug'ullanadiganlarga qarshi urush e'lon qilgan. Men bir kuni Hayit bayramida riboning 70 turda bo'lishi va uning eng kichigining gunoh darajasi bola o'z onasiga uylanishi kabi degan hadisni aytgan edim. Bu hadisdan so'ng odamlarning bayramona kayfiyatlari yo'qolib qoldi. Nima? Bu hadisni aytmasligim kerakmidi? Shunda qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilol, axir bu riboning o'zginasi-ku. Sen 2 savat xurmoni bozorda sotib, puliga sifatli xurmo sotib olishing kerak edi deb javob berdilar. Balkim 2 savat xurmo bilan sifatli bir savat xurmoning narxi teng bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ridan to'g'ri ularni almashtirishlik bu harom va ribo hisoblanardi. An Ali radhiyallohu ta'ala anhu he exchanged Ali radhiyallohu anhu esa to'g'ridan to'g'ri 20 ta tuyani bir tuyaga almashtirganlar. Bu amal ham harom ham emas, ribo ham emasdi. Nima uchun soni teng bo'lmagan tuyalarni almashtirishlik riboga kirmaydi? Lekin teng bo'lmagan xurmolarni almashtirishlik harom va ribo hisoblangan. 100 yil oldin islom olamining yosh bolachalari ham bu savolga osonlikcha javob bera olgan. Lekin 100 yildan so'ng bizning johilligimiz achinarlik darajaga yetdi. Miyalarimiz tutun bilan to'ldirilgan. Shuning uchun aksar odamlar bu savolga javob berishga qodir emas. Mana qanday holatga tushganmiz. Buni taraqqiyot deyshadi. Buni tushuntirish uchun yana bir hadisga murojaat qilamiz. Diqqat bilan quloq solinglar. Rasulullohga Allohning salom salovatlari bo'lsin. Ular bir turdagi narsalarni to'g'ridan-to'g'ri almashtirishlik haqida shunday deydilar. Tillani tillaga, kumushni kumushga, bronzani bronzaga, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga yoki xurmoni xurmoga, tuzni tuzga. Bu narsalar almashtirilganda boshma-bosh, tengiga tengi almashtirilishi kerak va qo'ldan qo'lga bo'lishi kerak. Bundan aksini qilishlik riboga kiradi, deb aytganlar. Birinchi uchtasi qimmatbaho toshlar. Keyingi uch narsa bu ro'zg'or mahsulotlari insonlarning asosiy iste'mol qilinadigan oziqalariga kiradi. Va bu oziqalar bozorda yetarlicha topiladi. va bu oziq-ovqatlarning buzilmasdan turishi, ya'ni ularni uzoq muddat saqlash mumkin. Misol uchun mangoga o'xshash tez buzilmaydi. Savol: Shu olsa narsani bir-biriga birlashtirib turgan narsa nima? Omadingiz bor. Chunki siz bilan savol-javob qilishga vaqtim yo'q. Javob: Bu narsalarni birlashtirib turgan sifat bular Madina bozorida pul sifatida ishlatilgan. Tilla va kumush har kungi turmush hayotda oddiy pul sifatida qo'llanilgan. Endi agar Madina shahrida tilla va kumushning yetishmovchiligi kelib chiqsa, ular xurmoni pul sifatida qo'llashardi. Chunki xurmo yetarli darajada topilar va asosiy iste'mol qilinadigan mahsulotlardan edi. Va xurmo o'zining saqlanib turish muddatiga ega edi. Bu narsalarning yana bir umumiy xususiyati ularning qadr qiymati ularning o'zi bilan birga edi. Ularni qiymatini kimdir ko'tarib yoki tushirib yuborishi mumkin emasdi. Hozirgi qog'oz pullarga o'xshab qadri yo'qolsa, devorga yopishtiriladigan aboy qog'ozi kabi bo'lib qolmaydi. Shu sanab o'tilgan narsalarning har birining qadr qiymati o'zi bilan birga bo'lgan. Shunday qilib, qadrli tinglovchilar, haqiqiy sunnati pullar olamiga marhamat qiling. Qadirdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi juma dasturimiz davom etadi muhojirlar oqimidan kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g'ri yo'l tarixda qanchadan qancha bobo kalonlarimiz siz bilan bizning mana shu hayotimiz uchun bizni dinimiz uchun iymonimiz uchun jonlarini berib o'tib ketdilar jamoatimizga kelayotgan navbatdagi yangilarimiz sobit assalomu alaykum vaalaykum assalom va rahmatulloh ali sobit bo'ldi kelganingizga manga ham shu bir haftadan oshdi sakkiz to'qqiz kun bo'lyapti inshaalloh kelganlariga ham ko'p bo'lgani yo'q musulmonlar holati shu endi kufrga dinga murtad bo'lganlari shu xizmatini qilib yurishibdi adolat to'la to'kis qaror topa bilmasligini ham biza tan olishimiz kerak mana demokratiya deydi demokratiya bor erkinlik bor so'z erkinligi bor din erkinligi bor o'sha yevropada bemalolmi yoki u ham ma'lum miqdorda cheklanganmi endi bu ham bu misol musulmonlar uchun emasda u o'zlari uchun musulmonlar o'sha yerda ham xor bo'lib yurganda shu o'sha musulmonlar o'sha yoqqa borgan bo'lsa ham endi hijrat qilib najjoshni nimasini olib kelib olib kelishadiki u xor bo'lib o'sha kofirlarni kofirlarni qo'lida xizmat qilib yurishibdida o'sha birodarlarga hozir hammamiz ustimizdan kulib o'tirgandek qo'lingdan nima keladi mana men maza qilib qandimni o'rib ketdimi boplab hammalaringni laqillatib qul qilib ishlatib ishlatib o'zim maza qilib dunyoga keldingmi keldim deb mana yashagan bo'lsa man yashadim mana shunga o'xshab yasha sanlar yo'q sanlar hammang faqat qul bo'lib yuraverasan xizmat qilib mana hayot deganni biz o'tdik deyayotganday go'yoki bizni nazarimizda shu kelishsin inshaalloh yaxshi bu har xil fitnalar bo'lsa ishonmasin inshaalloh hammasi yaxshi o'sha yerda yurgandan ko'ra inshaalloh ollohni dinini olib qilish uchun kelishsa inshaalloh yaxshiroq bo'ladi atrofda turganlar bizlar shu yaramas yomon yo'lda yurgan jinoyatchilarni jinoyatiga yarasha jazoni qoyillatib beramiz deb da'vo qilgani bilan hech kim o'sha jazoni berolmaydi hozirgi kunda qonunlar har qancha adolatli bo'lmasin aslida juda ham adolatli emas hozirgi qonunlar chala chulpa joylar judayam ko'p boring tasavvur qiling shu qonunlar mukammal bo'ldi qonunlar juda ham bir adolatli bo'ldi deb faraz qilganimiz taqdirda ham o'sha adolatli qonunlar bilan ham odamlarni hech qachon qilgan amallariga yana yaqinda eshitdik eh, yaqinda hamga bir yil bo'lib qoldi u yerda qoriga nisbatan suiqasd amalga oshirildi shu orada shvetsiya kasalxonalarining birida davolanayotgan o'zbekistonlik imom obid qori akaning holatini ham so'radik bu holatlar qanday bo'lishidan uncha nimam yo'q lekin inson mana shu biz yashayotgan jamiyatda hech qachon kamolot cho'qqisiga erisha olmasligini hamma aqli bor odamlar tan olishi kerak shu kelib o'tib ketganda hech kimni qo'lidan hech narsa kelmagan ham tusishgan shu kelib birodarlar chiqib bir mitinglar bir narsalar qilishdi shu bilan bo'ldi tugab ketdi biron bir foyda bo'ldimi shu mitinglardan hech narsa foyda bo'lmadi o'sha e, bir ikkitasini ushlab sudni o'zidan javob berib yuborgan hech narsa bo'lmaydi u musulmonlar uchun hech nima ham qilishmaydi ular yordam ham hech narsa yo'q adolat to'la to'kis qaror topa bilmasligini ham biza tan olishimiz kerak ya'ni obid qorni otganda e, siz ham guvohi bo'lgansiz endi obid qori akaga ham alloh taolo shifo bersin yo'q narsani aytayotganimiz yo'q ko'rganimizni boshimizdan o'tkazganimizni aytyapmiz mana bu dunyoning ahvoli adolat qaror topgan deb rosa maqtanib kelindi ho'p ana adolat qaror topgan joyda bo'layotgan ishni tarifi bu birodarlar obid qori akaga ham alloh taolo shifo bersin bu yerda ham musulmonlar ko'pdir ha musulmonlar ko'p inshaalloh lekin shu obidxon qori aka bilan bitta jamoat bo'lib shu 50 xo'jagim o'zbekmi shu shuncha yurishardi o'sha ular bilan qanday aloqa aloqa bor endi bir xillari bilan bor inshaalloh bir xillari bilan taniganlarim ham ko'p inshaalloh o'sha jamoatdan ular ham kelib qolishadimi ular endi qalblarini bilmayman, u men bilan bu haqda gaplashmagan ham lekin inshaalloh duo qilamiz kelishsa jamoatga qo'shilsa inshaalloh u yerga ko'proq musulmonlar ishlagani kelishganmi yoki ilm olganimi yoki qochib kelishganmi hijratmi endi ular ko'pi shu o'zbekistonliklari desak ko'pi hech dinimni saqlash uchun deb hijrat qilib shu najjoshga nimasini olib ketgan bo'ldi shuncha narsa hijrat qilib dinimni saqlash uchun bor kelganman deyishadi bu dinini saqlab qolish uchun shvetsiyaga hijrat qilganlar hozirgi kunda nimalar bilan band degan savolimizga ham birodarimiz ali sobit javob bermoqdalar kofirlarni kofirlari o'tirgan turgan joylarini shu tozalab yuvib shu yurishadi bo'ldi shuncha ish u bechoralar pulga qul bo'lgan bandalar ular butun dunyoni suv bossa to'pig'iga ham chiqmaydigan odamlar mardikorchilik ustachilik mana shu ishlarni qilayish siz nima ish qilgansiz man ham stroykaga ishlaganman nima sohada shu bruschatka bruschatka terardik plank planirovka ishlardi u yerda jamoat haqida qanday tushunchangiz bo'lgan jamoat haqida endi shu birodarlar bilan o'tirib qo'shilib emonlashib o'tirgandan keyin shu internetdan keyin ko'rsatgan shu tohir akani darslarini shu bilan Allohdan so'raganmiz Alloh o'zi yo'lni ko'rsatib qo'ydi mana inshaalloh alhamdulillah yaxshi kelib oldik so'zingiz nasihatingiz ingliz tilida bilaman sal nima gapiraman chunki bu yerda birodarlar bor yana boshqa anglischani tushunadigan birodarlarga endi o'shalarga ham da'vat so i want to say to some to some brothers that they can come to our jamaat inshaalloh to enjoy to us to make jihad and inshallah because the life the dunya is nothing inshallah all is uh, in jihad inshallah they can come to enjoy us to to make jihad and to make in a high level allah's uh, name allah's word la ilaha illallah muhammad rasulullah xo'sh birodarlarga aytishim shuki birodarlar shu kufr diyorlarga yurmasin har narsalari o'zlaridan har narsalar fatvo olib kelib yurishmasin kelishsin mana jamoatga qo'shilib ollohni dinini ollohni kalimasini oliy qilish uchun kufrga qarshi mana kurashsin inshaalloh izzat bilan yurishadi u yerda misol kufr diyorida johiliyatda yurgandan ko'ra inshaalloh mani aytishim shu nasihatim shu birodarlarga endi ich kemiyman degan birodarlarga ham inshaalloh joni bilan bo'lmasa ham moli bilan aloqalarga chiqib bir yordam qilishdi inshaalloh jazakalloh xayran assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatulloh alloh taolo bizga ham insof bersin qachongacha shu faqat pulni ketiga tushib olib faqat shu tirikchilik qilish kerak moli dunyo topish kerak deb bu yoqdan dinimizni sotib qo'yayotganligimiz bu yoqda ishlarimiz to'xtab qo'yayotganligi ham aqlimizga kelmasdan bu shaytonni yo'lida qachongacha sarson bo'lib yuramiz ekan qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadirdon? kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi sabr qiling bo'lar malomat aslo qilmang afsus nadomat Sabr qiling bo'lar malomat Aslo qilmang afsus nadomat Tushuning orzuyim shahodat Siz bilan didor qiyomat Siz bilan didor qiyomat ahdiga vafo qilganlar rukunimiz davom etadi. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, rijollarni ko'rdik. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, fidoilarni ko'rdik. Akbar! Allohu akbar! Ahdiga vafo qilganlar من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم ahdi paymon albatta suralajak. Ayniqsa Alloh subhanahu va taolaga bergan ahdlarimiz mas'uliyati ham juda kattadir. Chunki bu bir vojib amal ustiga yana vojib amalni yuklash demakdir. Ahdiga vafo qilgan birodarlarimiz yutdilar. Ahdiga xiyonat qilganlar esa yutqazdilar. Keling, baxtli shahidlarimiz alloh va taologa bergan ahdlarni tinglashda davom etsak shahid abu muhammad inshaalloh bu ne'matga yetishganimizga allohga hamd sano aytamiz sizni to oxirgi qonimiz qolguncha alloh va butun birodarlarimizni guvohligida sizga bayat beramiz inshaalloh bu yo'limizdan to masiyatga buyurmaganingizcha qaytmaymiz inshaalloh alloh sobit qadam qilsin bu yo'limizni kufr qolmaguncha inshaalloh bu urushamiz alloh taolo bu bizni to jonimizda olmaguncha bu qur'on va sunnatni hokim qilamiz inshaalloh alloh taolo sobit qadam qilsin Shahid Ukkosha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bayatimdan oldin bayatimga amal qilishlikka allohdan tavfiq so'rayman ahdimga sodiq bo'lishlikka shu yo'ldan adashtirib qo'ymaslikka shayton yo'llariga kirib ketmaslikka allohdan so'rayman shu hijrat qilishimdan oldin qo'rqardimki mana shu kunga kelib mana shu soatga kelib bayat berish nasib qildi bayatsiz ketib qolishlikdan qo'rqardim shunga bayat beramanki ahdimga sodiq turishlikka kufrga shiddatli mo'minlarga yumshoq bo'lishlikka bayat beraman inshaalloh shu oxirgi qonimgacha inshaalloh fidoyilikka bayat beraman shahid muos alloh taolo bizga iymon ne'matini berdi bo'lib ham hijrat ne'matini berdi ya'ni bo'lib ham shu e'dod ne'matini berdi allohga hamdu sanolar bo'lsin bayat beramanki shu kunda allohga hamdu sanolar bo'lsin kufr ma'siyatga buyurmagansiz kufrga qo'l berma endi ma'rufga buyurib munkardan qaytarar ekansiz sizga bayat beramiz alloh taolo bizlarni sobit qadamlardan qilsin shahid abu ali bismillahi rohmanir rohim men abu aliman alhamdulillah shu ne'matga alloh taolo yetkazdi meni va shu kecha ahd berishga alloh yetkazdi men ahd beramanki men to oxirgi qonim tomgancha sizga itoat etaman nimaiki buyursangiz toki siz gunohu masiyatga buyurmasak siz ham itoat etishga ahd beraman shahid isomiddin assalomu alaykum qadrli muhojir va muhojiralar isomiddin birodarimizning hijratiga hali ko'p bo'lmagan edi bu shahidimizning ovozi juma dasturlarimizdan ko'pchilikka tanish bo'lsa kerak ko'nglim mening bir seskandi bugungilardan Parvardigor vazifamiz anglayolmadik. umrimiz ham tashkil topmish qora daftardan ogoh bo'lmay biror xato mudhish xabardan gunoh desa qilaverdik olmadik o'zing bizni tuzatmasang o'nglan olmadik halol nomin ho'p bemalol oldi haromlar minbarlarni to'r aylamish ahli kalomlar mazlum bo'lgan masturalar sonin oshirib hijob shartmas deyishgacha bordi imomlar. Qur'ondan bir hujjat topib indayolmadik, o'zing bizni tuzatmasang o'nglanolmadik. Hozir esa ummat hayron, o'ksinar beun. Alamdadur har bir o'tgan xatosi uchun haq yo'liga kirmoqchilar hayqirmoqdalar. Mahdi kelsa kela qolsin. rozimiz bugun bu yolg'onchi imomlarga olmadik o'zing bizni tuzatmasang o'nglan olmadik Bundan tashqari, qaboilda nima gap filmida ham chiqishlar qilgan edi. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana qaboilda uchrashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Isomiddin birodarimizning nasihati mana bunday. Birodarlar, bu yo'l jannatga olib boradigan juda qisqa yo'l bu yo'l shunaqa yo'lki ibodatlarni eng cho'qqisi bo'lgan yo'l bu yo'lga alloh subhanava taolo ikki toifa insonni olib keladi ikki maqsadda biri mana shu eng baland cho'qqi bo'lgan jihod maydonlaridan to'g'ri jannatga kirib ketishlik uchun olib kelinadi yoyinki ba'zilari mana shu jihod maydonidan pastga yuz tuban jahannamga qarab uloqtirilish uchun olib keladi avvalam so'rayman bizlar alloh subhanava taoloni shohid qilib amirni ustida qo'l berib bayat berganmiz bergan ahdlarimizga xoinlardan bo'lib qolmaylik birodarlar bu bayatni tushunchasi qiyomatda qanchalik bo'lishini o'shanda ko'ramiz bu dunyoda o'shani bay'atni buzuvchilardan bo'lmaylik chunki men bu jamoatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotida bo'lib o'tgan siyratni ko'rganman bay'atimga sodiqlardan bo'lgan holatda jonimni olishligini allohdan duo qilib so'rayman va sizlarga ham shu narsani aytamanki birodarlar bergan ahdlaringizga xoinlardan bo'lib qolmanglar men bilan bay'at bergan birodarlarimdan hozir hech kim qolmadi bitta o'ylab qarasam kelganimdan beri bizlar bay'at bergan edik bitta bay'atda ishtirok etgandan bitta men qolibman duo qilinglar haqqimizga ham alloh subhanava taolo o'sha shahid bo'lib ketgan birodarlarimiz birga qo'l ushlashib amirimizni qo'lini ushlab uni ustida allohni shohid qilib bayat berganimizda shahid bo'lib ketgan birodarlarimiz singari meni ham Alloh haq yo'lda jonimni olishligini so'rab duo qilinglar haqqimizga barchalarimizni Alloh haq ustida sobit qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlarim jonim fido qilib ketar men bilmadim qachon navbat yetar bora bora dunyo bizni maftun yetar qanday mu'min musulmonman bilolmadim o'zing saqla robbim desam robbim esa joning mana senga jannat desa ishonsam ham yana tirik qolgim kelsa qanday mu'min musulmonman bilolmadim qanday mu'min musulmonman bilolmadim senga loyiq shukr qilolmadim ana shunday qilib Isomiddin birodarimiz ham o'zi orzu qilgan sodiqlardan bo'lib shahidlar safidan o'rin oldi. Isomiddinni ajoyib bir qobiliyati bor edi. Agar bir ishga urinadigan bo'lsa, unga qattiq kirishib ketar edi. Safimizda ana shunday birodarlarni yana ham ko'payishini Allohdan so'rab qolamiz. Ammo ana shunday birodarlardan ko'proq xizmat olish kerakmi deyman. Bo'lmasamchi, Isomiddin ketishidan oldin bitta mavzuni o'qiyotgan edi. Qanday mavzu ekan? Ota-onaga itoatsizlik qilgan farzandlarga o'z farzandlaridan qaytish haqida desak ham bo'ladi. Xullas, bu yog'ini Isomiddinning o'zidan tinglaylik. Dunyom sen, dunyo sen, bunchalar bevafosan qaytar dunyo qissalari mahbubga ham jafosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dunyomsan dunyosan Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi Otam bilan tun kechada Baytullohni tavof qilar ekanmiz. Bu paytda ko'zlar uyquga ketgan, ovozlar tingan payt edi. Banogoh atrofdan bir kishining hazin va ayanchli ovozda she'r o'qiyotgani eshitildi. Buni eshitgan otam menga anavi gunohlari uchun Robbisidan avf so'rayotgan odamning so'zlarini eshitdingmi? Uni mening oldimga olib kelsang, yaxshi bo'lar edi dedi. Men Baytulloh atrofida yurib, uni izladim. Va maqomi Ibrohim oldida namoz o'qiyotgan holda topdim. Unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakivachchalari sizni so'rayaptilar dedim. U namozini tugatib menga ergashdi. Otamning oldiga kelib, "Ota, mana o'sha kishi" dedim. Otam unga qarab, "Kimsan?" deb so'radi. U "Arabman" dedi. "Isming nima?" "Ismim Manozil ibn Lohiq." "Nima bo'ldi? Boshingga biron ish tushdimi?" E, mening boshimga gunohlari umidsiz qilgan, ayblari ado qilgan, o'zi esa xatolar dengiziga sho'ng'igan odamning kuni tushdi." Otam unga Menga hikoyangni so'zlab ber, dedi. U hikoyasini boshladi. Men o'yin kulgiga berilgan yosh yigit chog'imda otam menga doim nasihat qilar, yoshlikning adashish va toyilishlaridan ehtiyot bo'lishimni, Allohning kuch-quvvat va intiqomi zolimlardan uzoq emasligini aytar edi. U har gal menga nasihat qilganida men uni urar edim. bir kuni uni odatdagidan qattiqroq urdim. Shunda otam Baytulloh oldiga kelib, Ka'ba po'shga osilganicha meni duoibat qildi. Otam duoibadini tugatmay turib, men mana bu dardga yo'liqdim dedi va o'ng tomonini ochdi. Uning o'ng tomoni shol bo'lib qolgan edi. Bevafosan dunyomisan sen mahbubga ham jafosan dunyo dunyosan bunchalar bevafosan dunyomisan Asma'i aytadi Arabilardan bo'lgan bir kimsa mana bu voqeani aytib berdi. Men eng yaxshi odam kim u? eng ota-onasiga oq bo'lganlar kimligini bilish maqsadida o'z mahallamdan chiqib boshqa mahallalar oralab borar ekanman. Bir qari cholning oldidan chiqdim. Uning bo'ynida quduqdan suv tortadigan chelakning uzun arqoni bor ediki, u yukni hatto tuya ham ko'tara olmas edi. Bu ayni tush paytida bo'lib, issiq qattiq qizdirayotgan edi. U cholning orqasida bir yigit turar edi. Uning qo'lida arqonidan qilingan qamchisi bo'lib, u bilan cholni urar, hatto cholning orqasi arqonning zarbidan yorilib ketgan edi. Men bu holatni kuzatar ekanman, yigitga Allohdan qo'rqmaysanmi? Axir bu qara chol-ku. uni jarohatlaganing yetmagandek, nega uni yana uryapsan dedim. U pinagini buzmay, bundan tashqari u mening otam deb ham qo'ydi. Men Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlamasin dedim. U jim bo'l. Bu odam, ya'ni otam o'z otasiga shunday qilgan. Otasi esa bobosiga dedi. Men aytdim. haqiqiy oqpadar shudir. Kimni taxtga saylading, kimni kimga qayrading, barin tuproq aylading. Aytgin sen kimga yorsan, dunyomisan, dunyosan, dunyo sen. bunchalar bevafosan ulamolardan biri aytadi bir kishi o'zining keksa otasiga xizmat qilishdan bosh tortib uni sahroga olib chiqdi bir harsang toshning oldiga yetib kelishgach bola otasini o'sha yerga tushirdi ota so'radi o'g'lim nima qilmoqchisan o'g'il javob berdi sizni so'ymoqchiman ota aytdi. Qaroring qat'iy ekan. U holda meni bu emas, keyingi xarsang tosh oldida so'ygin. Chunki men ham otamga oq bo'lgan va uni ana shu xarsang oldida so'ygan edim. O'g'lim, sen uchun ham xuddi shuning o'zi bo'ladi. Qatlu qirg'in o'rgatib Batılni haq ko'rsatib Mazlumlarni qumsatib Qondan oqqan daryosan Dunyomisan Dunyosan Dunyomisan Dunyosan Bunchalar bevafosan barchalarimizni Alloh haq do'stida sobit qilsin va sizlarga ham shu narsani aytamanki birodarlar bergan ahdlaringizga xoinlardan bo'lolmanglar dunyomisan mahbubga ham jafosan jahonda nima gap qisqa satrlarda yangiliklarimizni harakatimiz mujohidlari pokistonda qilgan amaliyotlari bilan boshlaymiz Lada mintaqasida jamoatimiz mujohidlari og'ir qurollardan top 82, top 73, havon 82 va yengil qurollardan dushman sangarlariga qarata o'qlar va raketalar otishdi. Dushmanning talofati ma'lum emas. Yana Lada Harakatimiz mujohidlari Sharqiy Turkistonlik mujohid birodarlarimiz bilan birgalikda dushman sangariga og'ir qurollardan raketa o'qlarini uchirishgan. Natijada Pokiston murtad askarlaridan biri o'lib, yana biri yarador bo'lgan. Badr mintaqasining Divanashtar qishlog'ida birodarlarimiz dushman sangarlariga navbatdagi chirik amaliyotini o'tkazishdi. Bu amaliyotdan so'ng alamiga chiday olmay, dushman achchig'i chiqqanidan saqila qurollaridan qattiq javob qaytargan. Mas'ud mintaqasida harakatimiz mujohidlari ansorlar bilan birgalikda dushmanga zarba berishdi. Mujohidlar 3 guruhga bo'linib, birinchi guruh hujumga o'tdi. Mujohidlarimiz turgan joyni dushman bombardimon qildi. Ansorlarimizdan 3 kishi yarador bo'ldi. Birodarlarimiz yaradorlarni tinchroq yerga olib bordi. Jang mobaynida bir fovch o'ldirildi. Bir guruh mujohidlar sangarlariga qaytishdi. Qolganlari jang maydonida pistirma olishdi. Ertasi kuni mujohidlarimiz dushmanni o'qqa tutishdi. Natijada 11 ta murtad askar Allohning izni bilan qatl qilindi. Dushman qurollaridan bir qanchasi g'animat olingan. Afg'oniston poytaxt Qobulda yo'l harakati xavfsizligi idorasining 3-qavatigacha 5 fidoi mujohidlar bostirib kirib, bino zinalarini portlatib yuborishdi. Shuningdek, mujohidlar binodagi har xil qurollar saqlanadigan omborxonani ham egallab, bino tashqarisidagi polislarni o'qqa tutib, 20 ga yaqinini o'ldirishga muvaffaq bo'ldilar. Bir necha soat davom etgan otishmada fidoi mujohidlar ham shahodatga yetishdilar. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari muxbirlarga otishmada polisning 3 xodimi o'lib, 18 tasi yaralanganini aytib, ularning qo'l telefonlariga hujumni Tolib birodarlarimiz qilganliklari haqida tinmay SMSlar kelgan. Pokiston hukumatga go'yoki qarshi bo'lgan va o'ziga minglab sodda musulmonlarni ergashtirgan Tohir Qodiriy oldindan yozib qo'yilgan ssenariy bo'yicha murtad hukumat bilan kelishuvga erishganligini e'lon qildi. Pokistonga Kanadadan yaqinda qaytib kelgan ushbu Qodiriy Pokistonda demokratik o'zgarishlar, jumladan saylov qonunchiligiga tuzatishlar kiritilishini talab qilgan edi. Talab qondirildi. Barlaviy Qodirining talabini qarang. demokratik o'zgarishlar, saylov qonunchiligiga tuzatishlar kiritishni talab qilgan edi. Murtad hukumat labbay bajaramiz deb aytdi. Bo'lar ekan-ku, qurolsiz talabni qondirsa, bu nimaga yoki kimga ishora? Bu mujohidlarga ishora. Mujohidlar ham go'yoki qo'llaridagi qurollarni qo'yib, ular ham namoyishga chiqsa, ularning ham talablari qondiriladi. degan safsata o'yindir. Iroq Iroqdagi kuchli portlashda Allohning dushmanlaridan 88 tasi o'ldirildi. O'lganlar orasida Iroqning sunniy deputati Ayfan al-Assafi ham bo'lgan. Mujohidlar Assavini Amerikaning vafodor iti deb aytishgan. Misr poytaxt Qohirada politsiyachilar va mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv bo'ldi. Natijada xalqdan 4 kishi hayotdan ko'z yumdi, 12 kishi yaralandi. Jarohatlanganlar safida politsiyachilarning 3 a'zosi ham bor edi. Jazoirdagi Amenas gazni qayta ishlash inshooti hududida 20-yanvar kuni 25 kofirning jasadi topilgani, ularning hammasi garovga olinganlar bo'lgani aytilmoqda. Filippin rasmiylariga ko'ra 6 filippinlik o'ldirilgan, 4 nafari bedarak bo'lgan. Britaniya 3 britan fuqarosi o'ldirilganini tasdiqlab, yana 3 nafarini taqdiri noma'lumligini bildirgan. Ular ham o'ldirilgan bo'lishlari mumkin deyilmoqda. 9 yaponiyalik o'ldirilgani haqida xabarlar tarqaganiga qaramasdan, rasmiy Tokio 10 nafar o'z fuqarosining taqdiri noma'lumligini aytgan. Kolumbiya va Ruminiya rahbarlari bu mamlakatning bir fuqarosi o'ldirilganini tasdiqlagan. Bundan oldin bir ruminiyalik o'ldirilgani, 3 nafari ozod qilingan edi. 2 malaziyalik va 5 norvegiyalik taqdiri ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, mujohidlar jazoirlik ishchilarga o'zlarining maqsadi musulmon bo'lmaganlarni garovga olish ekanini aytgan. Mujohidlar chiqargan bayonotda bildirilishicha, Jazoirdagi xorijiylarni garovga olish Fransiyaning Malidagi amaliyotlariga javoban amalga oshirilgan. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlikka qayta saylangan Barack Obama qo'lini ikki injilga qo'yib qasamiyot qildi. Injilning biri AQShning birinchi prezidenti 19-asrda yashagan Avram Lincolnga tegishli bo'lsa, ikkinchisi 1968-yilda yashagan kufr arbobi Martin Lutherga tegishli. Jazoir mamlakat sharqida Amenas gaz majmuasida mujohidlar qo'liga asir tushgan xorij fuqarolarining soni 80 taga yetib qoldi. Kufur askarlari esa asirlarni ozod qilishda muvaffaqiyatga erishganlarini tasdiqlashsa-da, amaliyot davomida hech narsaga erisha olmaganliklarini asirlarning o'ldirilishi bilan qiyoslash mumkin. Shuningdek, Fransiya armiyasi ushbu jangni yakunlanishini e'lon qilishi bilanoq mujohidlar yana asirlar surati aks ettirilgan video tasmani taqdim etdilar. Bu nimadan dalil? Bu mujohidlar kufr ustidan qilgan g'alabalarining isbotidir. chunki fransuz kuchlari jang maydonidan chekinishga majbur bo'lganlari uchun jang yakunlandi deb aytishsa, mujohidlar qochmanglar, hali qo'limizda asirlar bor. Bularni qutqarish uchun avvalo biz bilan jang qilishlaringiz kerak deb aytishgan. O'lganlar orasida Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Yaponiya, Malayziya va boshqa davlatlarning kufr fuqarolari bor. NATO AQSh hibsxonalaridagi mahbuslar Afg'oniston hukumatı nazoratidagi qamoqxonalarga o'tkazish to'xtatilibdi. Emishki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining afg'on qamoqxonalaridagi vaziyatga oid yangi hisobotda milliy armiya, mahalliy politsiya va josuslik xizmatlariga tegishli hibsxonalarning barchasida qiynoqlar keng tarqalibdi. Bu o'yinni qarangki, afg'on polislari go'yoki musulmon mujohidlarni qiynoqqa solayotganini bilib qolib, musulmonlarni yana AQSh va NATO askarlari ixtiyoriga topshirish haqida o'ylayotgan ekanlar. Avval xabar berganimizga ko'ra, Britan shahzodasi Garri Afg'onistondagi o'z faoliyatini yakunladi. Bu safar Garri Helmandagi Kembastion qarorgohidagi o'tgan umri 20 haftagacha cho'zildi. Oldinroq ham u Afg'onistonga kelib ketgan edi. O'shanda ham Garri oz muddatgina kufurga xizmat qilib ketgan edi. Qozog'iston Chimkent shahrida yo'l harakat xavfsizligi xodimi hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatgan mashina ichidan noma'lum bir kishi unga pistolet qurolidan o'q uzgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Murtad Ramazon Rahimov mamlakatda terrorchilar faollashganini aytib o'tdi. Shuning bilan jumadan jumagacha bo'lgan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allahu السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارا